Die Heere wat oor alles regeer, sê, die dag is nou nabij, en die dag brand soos een vier. Al die hoogmoedige mensen en allemaal wat verkeerd doen, zal soos kaf wees, en op door die dag zal hulle verbrand. Daar sal niks van hulle oorblij nie, maar die zon zal skyn oor julle wat my eer. Die sonse strale zal julle red en julle gezond maak. Julle zal vrij word en rondspring soos kalvers wat genoeg kos gekry het. Op door die dag wanneer ik doen wat ik wil doen, zal jelle op die slechte mensen trap. Hulle sal wees soos kaaf wat verbrand het, dit sê die Heere wat oor alles regeer, die Heere sê, jelle moet onthou wat met die naar Mooses vir jylle geleer het. Ek het vir hom al die wette gegee op sy naaiberg, en die wette is voor al die Israëlieten. Maar ik zal die profeet Elia na jylle toestuur voor het daar die groot dag van die Heere kom, die dag wanneer allemaal bang zal wees. Elia zal die paas en hulle kinders weer bij mekaar brengen hulle sal weer lief wees vir mekaar. As dit niet gebeur nie, dan zal ik komen om die mensen op die aarde te straffen.